11 April 2010 en julle luister na Goggabyt nommer 19. My naam is Natasha en vandag het ons uh, maak ons die pot gooi gaan ons bietjie opneem. En uh, ons is in 'n plek uh eh, Abridge, net so uh, op die op die border van Essex en Londen se grense my man is gym toe en ek het besluit ek is nie lus om te gaan gym nie. Dit ek uh, al my goedjies in die kar gelaai. En ek sit nou hier so lekker in die kar en kyk hier op die oop vlaktes uit. En ehm um, dag ek gaan met julle gesels. So ja, ek kry ek kry baie tyd om julle te gesels vir baie dinge in my kop om met julle te mee te praat, maar sodra ek my al my goedjies bymekaar kry dan dan raak dit ehm uh, ek sal nie sê effort nie, maar dit dit dit dit voel net bietjie te geforseer. So nou gaan ek nou maar ding probeer ek gaan my voice recorder bietjie meer saam met my dra eh uh, of meer accessibly saam met my dra. So as ek lus is om te praat, dan gaan ek sommer maar vir julle ietsie sê en en ehm um, kyk of ek terwyl nie bietjie meer gereeld potgooi kan uitgooi as ek bietjie meer spontaan dinge uitbring nie. Ek het nog steeds my boekie wat ek alles in opskryf. So ek moet nou maar net uh my kopie mekaar kry sodat uh die goeders nou kan uitwerk. Wat het ons al hierdie week gedoen? Nou laas naweek was 'n uh, eh, lang naweek, paas naweek gewees en ek het vir Johan en van die Modereiland sy gesin Fran en sy dogter Anja en dan ook vir Paisley van die blok onrustig hier so in Londen ontmoet. Dit was nou die sondagochend gewees. Die naweek het afgeskop, ek het die 1 april afgevat. En dit was die donderdag gewees. En so het ek toe uh, my man laat opstaan en aangetrek en reggemaak en laat hy my al die pad tot by die stasie toe ry en toe ek nou daar kom, toe sê ek vir hom wil hy ontbyt hê. Hy gaan toe nou wat bedoel ek? <clears throat> sit vir hom nee, ons moet ons kan gaan gaan eh, ontbyt eet. Ek gaan nie werk toe vandag nie. Hy sê jy is ook lekker stupid, né? Jy kon nou lekker laat geslaap het as jy die dag afgevat het. Ek sê van wel, dan sou dit nou nie so snaaks so April 1 April voels grappie gewees het nie. So dit ons van daar af het ons van die stasie af het ons toe uh McDonald's toe gegaan. En terug by die huis het ons in die werk gespring. Ons is besig om bietjie te verf en dinge reg te maak en en aan die gang te sit. Ja, so in my eie stupid gout het ek toe eh, 'n uh, plat plattingetjie daar gegryp en begin om die vensters af te skuur. Nou ons het 'n uh, eh, metaal vensterrame en die verf, laa verf op daai ding is nou al jare en jare en jare en jare se oor geverfde rye. So tot ek nou besluit ek gaan hom tot op die metaal skoon afskuur en afskraap. En dit gaan ons nou nie sulke harde werk wees nie. Mm, ja, lekker onnooselik. Hier teen uh, ons het so 10 uur se kant het ons weggespring daar met die werk en 7 uur die aand toe maak ek eers klaar met die een venster. Dis nie eers al die vensters, dis nie eers 'n groot venster nie. Maar baie trots op die werk ek het uh, nie halwe job gedoen nie. Ek het elke dingetjie wat ek kon sien in die plekke waar jy nie eers kan sien het ek uh, afgeskuur en ek het uh, skuurpapier gekry en ek het dit glad geskuur laat dit mooi reg is vir die vir die nuwe verf <clears throat> ek het toe ook um, die vensters met stilwil skoon gevier skoon geskuur so dit lyk nou vir jou amper soos 'n nuwe venster En so het ek toe daarom eh, die een venster klaar gemaakt op die donderdag. En baie seer en stuif in die bad geklim. En ek het buitenkant ook gestaan met die venster oop. En omdat die venster nou bykie gebukkel het, het ek my skouwer teen die venster vastgedrukt, so dat hy nie met bukkel nie. En ek het nie besef toe dat ek in die bad geklim het, hoe hard ek met hy skouwer van my teen die venster gedrukt het nie. En jy is mis nou bezig met die ander hand, so jy dink ons nie wat die skouwer nie rest van jy doen nie. Maar in 'n geval so het ek toe die venster skoon gekry die die don, die donderdag toe ek die dag afgevang het. Goeie Vrydag het ons ehm um, verder in die werk gegaan. Ons moes nou die hele naweek so ons werk net nou maar klaar. En dis ek die ander venster ook gedoen en ek het die al die al die wat noem mense goeders, die houtgoeders onder op die op die vloere en die in die light switches en ander goeders het ek ook afgevee met 'n lap. Die Saterdag het ons ehm um, het my man klaar die gang geverf. So dit het ek ehm um, al die DVD's en die en die boeke en alles teruggesit in die rakke en probeer pas in die rakke in. My man het die donderdag het hy een van die boekrakke laat val in sy maai in. Ek dink hy het dit aspres gedoen want hy hou nie van daai boekrakke nie maar in 'n geval so dit doen nou ook uh het ons nou meer goed as plek om dit in te sit. So hulle staan nou maar so 'n bietjie in die gang totdat ons uh plek gemaak het vir daai goeder. Ek kan julle vertel as julle ooit of as jy nie gewoond is om sulke tipe werk te doen nie, dan uh raak dit dan vir jou harde werk jong. Ek sê vir my so nosel ek verdien genoeg geld om iemand te betaal om dit te doen, maar nee, jy's mos slim, jy wil jy eie goeders doen. So het, het ek uh, nou nog twee vensters in die in die slaapkamer wat ek met so skoon skuur. Maar ons sal dit op 'n ander dag op 'n ander naweek doen. Ons is bietjie moeg. So die Sondag toe het ek opgestaan en vir Johan en vir Paisley hulle in die in die stad gaan ontmoet. Die trein was so lekker strond geweest hier op die lang naweek. Hulle het ons al wat dinges probeer regmaak op die lang naweek. Want die mense nou bietjie wil ingaan stad toe. Maar in 'n geval het ek uh, sommer die kar gevat en ingery. Dit was baie makliker geweest. Was nie lus vir sukkel nie. En toe ek na nou daar in Covent Garden aankom, toe gaan ek na die bank toe, na die na die ATM bank toe om vir my geldjies te trek vir die dag. En die blerrie ding blok toe my nommer. Nou Johan spot, hy sê ek het die verkeerde nommer ingesit en ek sê hoe wragtig ek het nie die verkeerde nommer ingesit nie want ek ken my nommer. Ek ek weet mos hoe om hoe om winkels toe te gaan. So hoekom sal ek nou die verkeerde nommer op die Sondagoggend intik? Maar in 'n geval sou ek toe uh, eh, terugkom en 'n paar vloekwoordjies gesê en toe eers hallo gesê en of eers hallo gesê en toe 'n paar vloekwoordjies op die heilige Sondag geuiter. En ehm um, dit was 'n koffietjie gaan drink. En so met die koffiedrinkery toe bel ek gegaan my bank en daar hulle call center was toe oop gewees. En uh, hulle ontblok na 'n paar vragies toe ontblok hulle my my uh, pinnommer vir my. So toe was dit darm nie te erg geweest op die Sondagoggend nie. Ek kon darm toe vir my eh, 'n uh, geldjie die bank uit kry. Ek het darm my kredietkaart en al die goeders ook gehad, so dit was dan nou nie met ek sonder geld was nie. Maar dit is so 'n mislike affære as jy as die bloody masjiene jou so beneek gelukkig het uh, daar nie een of ander snaakse ding by die machine gebeur dat iemand my kaart wou vat nie en ek kon gelukkig my kaart toe terugkry nie so dit was daarom nie te ernstige goederste gewees nie maar nie was so het ons die dag toe ook afgeskoop die sondag het ons uh, Maxwell's toe gegaan ons het daar so ietsie gaan eet en uh, die man het so paar uh, gekleurde glaasies goeder gedrink een van van die goed is so pers gewees wat Johan gedrink het. Ek weet nie wat was dit purple rain of een of ander ding. Maar dit het vir jou gelyk soos bubble bubblegum kots. Ek het nie ek en Fran was baie stout geweest. Ons is albei op ons white watchers en ons het net die nodigste goedjies gedrink wat ons moes drink. Ons het nie uitgehaak nie. En het ons nou ag na 'n hele rukkie daar gekuier het, het besluit ons ons gaan nou 'n bietjie aanbeweeg en ek het hulle toe daarna 'n pub toe gevat in Covent Garden. 'n um, ehm, Baie oulike ou pub, so klein, so so 'n so 'n baie mooi tradisionele pub. En ons het toe daarso het ons nou 'n verdere glas Johannesou van eh, uh, het 'n eh, Guinness gehad en uh, ek dink die ander het 'n paar biere gehad en ek het nog 'n bietjie by die Coke gehou want ek moes nog terugry. Ek dink ek het die eerste drink wat ek gehad het was 'n Malibu en Coke geweest, maar van daar af het ons op die skoon goed gehou want ek het mos met die kar ingery. Maar dit was 'n lekker dag geweest. Ons het so gelag vir Johan. Hy wil net gaan oorlog maak het want dit was mos die Saterdag aan die dag voor dit is Eugene to the Blanche op sy plaas te doen um vermoor. En uh <laughs> dit was so snaaks geweest want uh, ons is so van die hier's besig om oor ietsie te gesels dan gaan Johan kom ons gaan maak oorlog. En uh ag dit was dit was baie lekker geweest. Ek het dit baie baie geniet. Ek kan dankie sê vir vir rustig dat hulle wat hy oorgevlieg het vir die naweek en vir die kuiertjie. Dit was regtig raar lekker geweest en vir Johan om hele familie saam te bring. Dit was 'n lekker Afrikaanse kuierdag geweest. Is nie baie dat ek ehm um, kans kry om vir 'n hele dag Afrikaans te praat nie so. Ek het dit werklik baie baie baie geniet. Ek was amper hartseer om hulle te laat terugry met die trein. Ek het op aangebied dat hulle hulle sal huis toe vat wat heeltemal die anderste rigting is van waar ek bly maar ek dink as amper as ek so half honger was vir 'n Afrikaanse kuiertjie dat ek nou nie reg tot op die einde lank wou laat bring nie jy weet mos as jy 'n goeie ding wil hê moet jy net nou 'n bietjie langer aanhou maar in 'n geval so toe ehm um, ons toe nou maar teruggegaan huis toe die die Sondag en die Maandag het ons nou maar weer bietjie goeders gewerk en gedoen. En eh uh, die Dinsdag <clears throat> was die 6de April gewees en het ek my eerste kajaklesse gehad of kajakles. Nog net een les gehad. En so jy gaan so toe en ehm um, is daar so 'n Wapping in Londen. En dan kry jy uh, nou jou instruksies en ons het uh, die Sondag het ek terwyl ek nou geverf het en gewag het dat die verf droog maak het ek gou-gou die kerfrond toe gegaan en ek het vir my eh, 'n wetsuit gaan kry. En ek kan jou sê ek was baie baie baie dankbaar vir daai wetsuit. Want soos ons nou ons bootjie gekry het, soos ons nou die water ingevaar en dit is verskriklik moeilik om my klein bootjie in 'n reguit ry te laat roei. En so met die gesukkelry het ek amper die helfte van my bootjie vol water geskep. Maar omval het ek daarmee omgeval hè. Daar's 'n paar van die ander ouens wat wat uh omgedobber het, maar ek het daarom ek het bo gebly. En <laughs> ja, so teen die einde van die van die sessie toe ons nou terugroei tot telefoons en nou, ons gaan eh, 'n uh, capsize drill doen. Waar jy jy moet jou bootjie so aan die kant vang en dan moet jy hom onderste boot tipe En dan moet jy die kante van jou bootjie drie keer klap en dan moet jy as jy vorentoe leun dan dan gly jy nou uit jou bootjie uit. Dan vat jy nou jou bootjie aan die kant en jy vat jou span en jy swem terug wal toe. Nou ja, die water is so die water waar ons in is is so net so van die Thames rivier af. Dit is nie te vuil nie, dit is sulke sulke goeie filters en goeie wat dit skoon maak, maar dis nog net so koud. Nou as jy vat die week voor dit het hulle nog bietjie sneeu hier en daar gehad. So dit was erg koud die water nog. Ek dacht toe nee, baie braaf. Dis nie so erg nie want ek sit mos nou al die helfte van die sessie sit ek nou al met my pas in koue water. So hoe kouer kan die water nou nog wees? Mense, ek het geen idee gehad nie. So kom dit toe nou ook, is nou my beurt, ons sit so een vir een in 'n ry, ons is so 14 in die klas vang die bootjie so aan die kant en tip hierdie bootjie om. My hemel. Ek weet hoe kom vertel hulle vir jou jy moet die bootjie 3 keer klap. Want sodra jy daai water tref, dan vergeet jy jy bestaan. Jy vergeet om asem te haal, jy vergeet wat jou naam is, jy vergeet wat jou geboortedatum is, jy vergeet elke liewe ding wat jy in jou ooit nog veel belangrik was, vergeet jy. En al wat jy dink is snaaks. Jy sal nou dink as so iets jou tref dan dink jy o oh my hel ek gaan dood, maar jy doen nie. Jy dink my hemel ek moet uit hierdie water uitkom. Eintlik sê jy dit bietjie meer meer in 'n meer uh, eh, aggressiewe manier sal ek sê. Jy dink net uit die water, uit die water, uit die water, gee my gee. En dan onthou jy o ja, het vir jou iets gesê van klappie bootjie drie keer. En dan begin jy jou uh, jou denke agter mekaar kry. En ek kan sien hoe mense in 'n totaal paniek ingaan as jy die water tref van daai water is verskriklik koud. Dit het ek het nog nooit in my enigste lewe nog ooit so iets deurgemaak. Nie eers die Kaapse water in die winter dink ek is so koud nie. So het dit eh, ek daarom nou die bootjie gegryp en om omgetop en onthou wie ek is en drie keer geklap en vorentoe geleen en nou klim ek uit. Nou moet jy jou bootjie terug swem kant toe. Terug geswem kant toe en soos ek sê, ek was baie baie baie dankbaar vir my wetsuit gewees. Een het dit my redelik droog gehou terwyl ek in die uh, in die bootjie gesit het met die water in. En tweede, hy het ekstra padding op die knie, so waar jy nou die kajak met jou knie moet vasknyp aan die binnekant, het dit my nou 'n bietjie ekstra padding gegee. So dit was nogal 'n goeie 'n goeie koopie gewees van my kant af. Maar ek kan julle verseker Daai water is nie net koud nie, dit is piepie koud. Dit dit is jy skrik jou hele lewe weg. Maar nou ja, volgende volgende Dinsdag is dit nou weer sulke tyd, so nou gaan ons nou 'n bietjie verder leer hoe om 'n reguit reguit lyn te roei. En ehm um, dan gaan ons 'n paar ander se tegniese goeters leer en ag hulle hulle vat jou deur, die kursus is so 4 weke oud. En um, dan op die laaste kursus dan doen hulle niks as assessment dan moet jy nou weer daai selfde ding doen waar jy jouself onder die water gaan intiep. Maar ek gaan nou seker maak vir die volgende 2 lesse ten minste gaan ek nou nie um in daai water in nie want dit is wragtig te koud. Dan Woensdag was dit nou White Watchers. White Watchers was vir my 'n disaster gewees hierdie week want ek het die hele pond en 'n half opgetel. Maar ek weet hoekom is omdat ek baie niks gedoen het nie en alles wat voorkom gevreet het. So dis nou maar seker maar my eie storie. So hierdie week is ek nou hard besig om om nie te stout te wees nie. So ons ehm um, gaan maar kyk dan donderdag aand was ek by Camden in die Electric Ballroom gewees, die Palatine Suid-Afrikaanse indie band het daar gespeel. En dit was absoluut fantasties gewees. Ehm um, <laughs> dit eh, ek het nou niks regtig om om daarmee te vergelyk nie want op my ouderdom van 29 amper 30 was dit nou my eerste ordentlike geek gewees. Ek was al by 'n paar oop konserte gewees. Ek was by 'n konsert vir R.E.M en ek was nou al by uh, by die ou toe gewees wat nie dis meer soos 'n arena, dis nie regtig soos 'n soos 'n live gig gig ding nie. Ehm um, ek het <laughs> Westlife gratis kaartjies vir Westlife gekry en uh, ja, die mense kan julle kan nou maar 'n bietjie die bietjie eh, daarvan uitvat en en gaan terug later as julle wil komment oor ek Westlife gaan kyk het, maar ek het dit ook geniet. Maar die donderdag aand het ek ehm um, ek en my Latvian vriend vriendin het ons ehm um, hier afgesyker Camden toe van die werk af wat net so om die draai is. En ehm um, het ons daar ehm um, the Palatines gaan kyk en dit was regtig regtig waar brilliant geweest. Die atmosfeer rondom was baie lekker geweest. Die die venue is eintlik groot. Dit is misleidend groot as jy voor staan in die ry dan is dit net so 'n klein deurtjie en as jy binnekom het jy sit bo en onder 'n gedeelte waar jy kan gaan en die vloer is redelik groot. Die stage is mooi sentraal en ehm um, hoog genoeg sodat jy kan sien as jy op die vloer staan bietjie verder terug. So ek het dit redelik uh, ek het dit geniet en ek sal ek sal dit aanbeveel. As enigiemand kaartjies kan kry, hulle toer nou op oomblik in die UK rond of in Europa rond en hulle kom weer Mei maand se kant weer terug. Hulle op die oomblik dink ek hulle support 'n Engelse band of 'n Ierse band. Ek dink die band se naam is Ash. Maar as jy op die Bottletowns se webwerf gaan en dan gaan jy 'n paar kaartjies of as jy kan sien kaartjies. Die kaartjies was ook nie so duur nie. Ek dink die kaartjies het my iets soos 14 pond gekos. So eh, regtig waar die moeite werd vir vir wat ons gesien het. Dit is 'n lekker aandjie gewees. So die Vrydag het ek dag afgegaan. Ons het ehm um, ek het nie veronderstel gewees om die dag af te wees nie. Ek het besluit ek sal van die huis af werk want ons het die vorige week het ons die die plammer ingekry om vir ons krane te kom insit en hy het toe gesê hy kan die Vrydagoggend kom. So toe sê ek vir hulle by die werk, oké, okay, ek sal van die huis af werk, want ek het die plammer wat inkom die vrijdag. Ag, my hemel. Die donderdag aand toe ek die bloody rekenaar getoets het, en dit is nou een Windows rekenaar vir die werk, toe uh, het alles baie mooi gewerk. Vrijdagochend, toe ek 8 uur begin werk, besluit die dingse USB ports en inlets. Hulle wil nie meer die keyboard en die muis lees nie. Nou ek het die muis en die keyboard getoets en albei van hulle werk. Ek het die USB ports getoets en albei van hulle gee krag. Maar sodra jy nou die ding bietjie opgestart het vir so, ek weet nie, dat jy nou net mooi ingelog het, dan besluit die goed hulle wil nou nie meer werk nie. So sukkel ek toe met my gat af vir die, omtrent 3 ure waar ek die rekenaar aan sit en af sit en aan sit en af sit en bietjie laat rus en dan weer aan sit en af sit en die gewone IT advies volg van aan sit en af sit. En en nog steeds vir die ding nie blerry werk nie. Dit ek later aan het ek die werk gebel en vir gesê hoor hiersof is nou baie jammer ek kon regtig waar ek het probeer inlog en die ding wil nie werk nie. Ek het ehm um, ek gaan die dag afboek maar ek sal maandag nou eers die vorms kan invul obviously. So ek dink nie my uh, my manager was so baie gelukkig met my gewees nie want daar's nogal baie werk by die werk en ehm um, dit ek nou so so kort kennisgewing daggie afgevat. Maar nou, hulle sal seker ook daaroor kom, is daarom nie so die einde van die wêreld nie. Hulle sal hulle sal dit oorleef. Ek natuurlik as Helen, want dis 'n dag wat jy van jou verlof gemors het. En ek het probeer toe 'n resep kry van uh, my resepteboek af. Afrika, ek het Afrikaanse resepteboek wat my ma vir my so 'n paar jaar terug gegee het. Uh, met al al die boere resepte en sulke tipe goeders in. Nogal baie lekker resepte. Maar uh, as jy so die resepte lees, dan kan jy sien hoekom ons so groot nasie, want o, hel, daar's baie suiker en goeders in meeste van daai resepte. Maar in 'n geval van die punt af, so soek ek toe nou, uh, het ek vir my man gesê ek kan vir hom, ek gaan vir hom koekies pak. Jy weet soos ehm um, soetkoekies man, wat ons gewoonlik hier so sien in Kersfeestyd en drukkie mos nou patroontjies uit vir die uh, vir die afryk Durban toe, gewoonlik vir ons gewees. En ehm um, ek soek toe eh, 'n ding wat ek nie kan kry nie. In die resep moet ek creme tart gebruik. En vir die wit lewe van my in hierdie land, in Engeland, kry ek nie creme tart nie. En ek weet nie of dit onder 'n anderste naam bekend is hierso miskien nie. En as daar enige iemand is wat vir my advies kan gee oor 'n alternatief wat ek kan gebruik as ek dit nie hier kan kry nie. Dit sal baie welkom wees asseblief. As iemand my kan laat weet, want ek sal nou graag die koekies wil bak en kyk of ek dit kan regkry. Ek het vir my nou 'n roller gekoop en 'n nuwe mengbak en ek is uitgekiet vir die hele storie, maar ek kry nou nie die een van die bestanddele hierson nie. So asseblief as julle vir my kan vertel wat is die Engelse weergawe of Engelse storie vir krematart? Of soos ek sê, of daar alternatiewe is wat ek kan gebruik vir die resep? Of as jy vir my 'n hele nuwe resep vir soetkoekies het, wat nie kremetart in kremetart of gemmer in het nie, dan sal ek uh, redelik bly wees as iemand vir my dit kan stuur. Ehm um, e-mail my dit as jy dit nie op die comments wil insit nie op uh, eh, gogatassie@googlemail.com. G O G G A T A S S I E @googlemail.com. En uh, dan sal ek dit uitprobeer en vir julle laat weet vir wie ewer my ook hier resep gestuur het. En dit is nou soos ek sê, vandag gister het ons baie lank niks gedoen nie. Ek het my ma daarom geskype en uh eh, waarlik gewoonlik bly op uh, op die plaas kry sy nie baie goeie sein nie. Dit sou nou die laptop en die donkel en die hele storieetjie daar teruggevat na my ehm uh, na een van hulle vriende toe. En toe het ek haar daarom nou gesien gekry die keer so dit was baie opwindend gewees om met my ma te praat oor Skype en wat te sien ook. Ek dink tegnologie is so goed, maar ehm um, partyplek is dit maar nog steeds 'n bietjie van 'n van 'n hoe sou mens sê soos 'n luxury amper, want dit is nie altyd hoe dit werk nie, né? Maar in 'n geval ja, so toe sou ehm um, Eugene de Blanche ook vermoor. Ek weet nie wat is uh die stories agter daai ding kom uit en, en hulle praat lelike dinge daarso en daar's hier so ou wat wil oorlog toe gaan en daar's so ou wat wil oorlog toe gaan maar op die ou einde van die dag voel ek dit was 'n plaasmoord gewees en julle weet hoe ek voel oor die plaasmoordery storie as dit nou een ouetjie wat wel bekend was vat om bietjie meer lig op die op die subjek te skyn en dan is ek al voor dit. Ek is nie 'n aanstander van hom persoonlik gewees nie. Ek het ehm um, ek kan verstaan hoe hy gedink het en hoe hy gevoel het ehm um, oor sy land. Ehm um, hy was dalk 'n bietjie ekstreem in die maniere waarop hy dit wou behou het. Maar hy was nog steeds 'n ou man gewees wat regtig waar nie verdien het om so hard te vermoor te word nie en soos ek sê as het, as sy moord nou bietjie meer lig skyn in die internasionale gemeenskap oor wat aangaan in Suid-Afrika en en die moorde wat op die plase aangaan dan dan is ek half bly. Ek weet dit klink nou bietjie wreed, maar dan ek is bly dat dit bietjie meer ehm um, soos ek sê bietjie meer internasionale coverage oor 'n ding wat gewoonlik net so onder die matting gevee word, lyk like dit vir my daai Ouma Lema is besig om lekker strooi te doen. Hy sing snaakse liedjies en uh niemand wil hom aanvat nie. Lyk like, lyk like my die ouetjie is van uh van glas gemaak en almal het rubber baadjies om hom en hou hom veilig. Want hy kan nou wragtig sê net wat hy wil en hy kom weg met dit. Was ook snaaks. Gister so met die Skype ry toe ek nou uh vir my ma gesê begin ons oor Molema praat en sê hy's in Zimbabwe gewees die naweek, laas naweek gewees. En hy het met uh, Robert Mugabe gaan keier en toe het ons nou so gepraat en so nie gepraat eruit, word ek sommer nou afgesny. So, <laughs> sê ek vir my maat ook aan nou bel, na die tyd kry ons nou nie weer die Skype op nie, ek sê van ja, sien julle, hulle is so slim, hulle luister wat ons sê en dan sny hulle ons sommer af. Ons mag nie vir Malema praat nie, so, <laughs> as julle dalk so half pa dier hierdie pot gooi geluister het en uh, hulle sny jou internet af omdat hulle die woord malema gehoor het dan dan se jammer oor. Maar van die res van julle moet nou maar lekker luister. Daai ouetjies besig om stront aan te jaag. En uh wie ook al in beheer is van hom of die ouetjie wat in charges wat hom veilig hou. Weet jy, daar gaan diep dinge aan waarvan ons nie weet nie. En uh iemand het nou 'n baie goeie punt opgebring hierdie mense wat sê o ja, hulle het nou niks met die Jean ter Blanche uit te waai nie en hulle gaan nie daarmee te doen hê as daar nou die pop oor die fan straat nie, maar soos hy sê, as die massa begin aanval, gaan die massa jou nie vra o wat is jou politieke views nie. Hy gaan net sien jy's wit en hy gaan jou aanval. Hy gaan net sien jy's so ander kleure gaan jou begin aanval. En die massas soos iemand anders ook gesê het se gemiddelde IQ is omtrent 70. So jy kan jouself insien dat die massa vinnig opgesweep kan word. En die bewys is daar, man kyk as hulle straik, hoe vinnig kan 'n groepie van 10, 20, 30, honderde raak en sommer saam begin dans en aggressief raak oor oor dinge waarvan hulle ook niks eers weet nie. En ek dink dit is 'n groot storie. Daar's nou 'n hele paar faktore wat ehm um, in toom gehou word. Ek weet daar's soos die wêreldbeker en almal is in up and arms om te kyk hoe dit gaan uitdraai en ja, die die pers is nou 'n bietjie meer gefokus op eh, op wat in Suid-Afrika aangaan voor die World Cup. Maar daar's ander ding aan die broei wat nog wat nou bietjie ek dink bietjie wat nou bietjie meer na die oppervlakte gekom het waarvoor mense maar bietjie met versigtig wees. Ek hoop regtig vir dinge ruk nie so hard hand uit soos wat ons almal verwag nie. Dis amper soos die groot ehm um, ek weet toe uh Mandela president geword het, toe het almal mos uitgegaan en blikkies kos en toiletpapier gekoop. En dit was nou 'n bietjie van 'n oorreaksie geweest want toe het niks gebeur nie. En ek hoop maar regtig vir dit gebeur nou dieselfde. Dat daar 'n oorreaksie is, maar net op papier of net in denke en nie in 'n actual aksie nie. Soos ons sê, ek ek weet nie genoeg van wat daar aangaan om om om meer daaroor regwaar te sê nie. Ek ek noem maar net wat ek sien en hoor en um, soos ek dit verstaan aan die kant van die water. En ja, oorlog is 'n moeilike ding almal is nou so vinnig om op die park te spring kom ons gaan oorlog oorlog oorlog maar dis 'n verskriklike vieslike ding dis nie net van elkeen kry geweer en jy skiet op die ander ou nie daar is absolute devastation in ons land as oorlog uitbreek so ek hoop hoop net werklik waar dinge gaan nie so ver gaan nie Ja, wat. Nou is ons uh amper klaar. Ek het nie veel meer om te verduidelik nie. Ek is besig om so 'n storieetjie te skryf oor uh oor my knie want ek het die verskriklikste snaakse nagmerries. Ek weet nie waar kom die bladjie goed vandaan nie. Maar ek probeer net nou maar die dinge in my kop uitkry, so ek is besig om om vir my uh, my eie storieetjie te skryf. Ek dink meeste gaan maar gepaard met uh met die laaste 2 jaar en die ding wat ek deurgegaan het met my knie en gen lewe wat verander het en dinge wat gebeur wat jou maar so 'n bietjie verander. En ehm um, neem dit nou maar net reg kry, né? Positief aanhou en uithou. Maar anyway, as jy wil kom en asseblief gaan na nou so op uh, eh, www.gogabyt.wordpress.com of as jy net nou sommer direk wil e-mail of asseblief vir my net wil stuur wat die hel kry met tart is in Engels of wat die verskil is of 'n alternatief is. Asseblief vir die kokke van julle daar buite kan slim outjies stuur dit vir my na goggatassie@googlemail.com toe sodat ek um, vir my man kan Afrikaanse koekies bak. En of gaan op iTunes as jy insit op iTunes goggabyt G O G G A B Y T behoort nie my op te tel. Ek weet nie vir een of ander rede wil die Afrikaans storie nie werk in iTunes nie. Of ehm um, gaan op uh, gaan op my webblaai en daar is 'n hele paar blogs nie goeders aan die kant wat jy ook kan leesie van kry. Maar as jy daar rondwikkel, daar's interessante goeders daarso. Oulike leesstoffies wat jy kan lees, snaakse storieetjies en uh tot verder toe gaan ek julle los. Ek gaan volgende keer weer met julle praat en hopelik nie so lank vat nie. Bye.